lehenik izan zen uh, eh, daitzen delakoa eh, evenman efemer, aurten da festivala. Hautatu ditugu uh, gai bat, eta eman genituen hauta gaia uh, bidari ditugu Facebooken eta gure uh, web uh, unean. Eta gero ukan genituen uh, errepostua. Eta hautatu behar ginoen, berogoi ukaiteko kariketan. Hmm. Baita ere, komertzia batzuetan, batzuek. hartu zituzten eh, ere eh, argazki batzuk uh, erakusketa emateko bere gelan. Eta espero dut jendeak hola hemen gelituko direla eta ibiliko direla kariketan hola ikusteko argazkiak eta pixkanaka, pixkanaka hemen gelitzeko ere. Ez hmm. pasatzeko bakarrik. va euh, bah, Daniel Velez, euh, bah, Angela Merias, va Xergo Gorza Aline Cholet, Aouel, Bernard Soulier, Régis Bertrand, no, eh, Mengo schola, Publiko CM2. Ah, Bai, bai, baina txurita beltzak eta ez eh, numirik, numirikoarekin, baina eh, argentikoarekin. Ah, lehen bezala. Bai. Ez zuten ezagutzen hori aurrek. Ez, <laughs> ez hortako egin dugu hori. Eta interes geria zen, eh? da, ordean, bakarrik hilabete bat erdiz, kasek bi hilabetez galditzen direla, ordean. Ez da gogorik ateratzeko, gero? <coughs> Bai, baina hori eh, beste zerbait egiteko urunguan, behar ditugu kendu dena pixka bat sorpresa emateko. Eta zeiten dituzie gero taula horiek? Uste dut uh, dugu eh, saltzeko, edo ez baditugu saltzen, entxeiatuko dugu beste zerbait egiteko hauekin. Hmm. Ez dakigu, edo zakoak, edo ez dakigu union, baina pentsatzen ari gira hortaz eh, egiteko eh, zerbait, ez mhm. botatzeko. Bon, agorilaren ama arte eh, ikusten alko direla. Azkainen denetan dira, ordean, bai, kampuan. Bai, bai kampuan denetan. Ondo, ondo dago pasatzen bai, bazarete guri ikustea badau, gure lokalean elizalen aurean. Eta ondo izango dela, erosten balin badituzue eh, gure liburutsua, azkaingo argazki bideat, bost eh, errotan dala saltzeko. Han ikusiko duzue planuak, nun diren eh, argazkiak, eze komertziotan ere badira ikusteko gauz batzuk. Eta argazkitan dituzie, hor diren lan guziak? Bai, bai, bai, hemen behitu zuedenak... Uh, haiek egin zituzten argazkiak bere web eh, gunearen eh, loturarekin eta hola nahi baduzue eta gustatzen balin bazaizue joaten alzarete ikustera ere uh, beste lana. Bizik edera da gainerate, diburuzka egin behar da. Boste horretan, beraz, hemen noiz idekia da, egun guziz idekia da? Bai, egun guziz, behatzitatik ordu bat karte eta lauat Tik uh, eh, eh, Eta nahi balimada gehiago jakin ere baduzue webgune bat? Bai, hori da www.festive.net Izango dira ere eh, emango dugu bisita, nola hitzen dugu bizit gide. normalki, hastean astean biegunetan, larun batean ditan, Eta gero izango dara ostegunean eh, berdin, amareter ditan. Hemen, azkainen, plazan, lokalean, eta egingo dizuet uh, fisita.